La gobernante de Wisconsin colabora por destructar labor de y que Hilton don es impuesto a vantaje personas se concentraron el estado en las mayores protestas a la fecha contra el intento del gobernador republicano Scott Walker de recortar los salarios y eliminar los derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. And Green, manifestante, expresó. Wisconsin Governor Scott Walker is recorded in a 20-minute phone conversation speaking to the man whom he thought was his supporter, billionaire David Koch. In fact, it was a self-described guns and journalist as regards uh, its cabinet-level government. The governor would uh, take over essentially most agencies and appoint dozens of new uh, officials who are completely responsible only to the governor, effectively ending our cabinet-level government system. That would give him. Malpovipatsas legi Malpovipatsas revolutiono Yes, dam, yes, reculo, quale ne? Regardet me, me ascolto, me adomi Un no montro as loca ne Me possedas bella vestire elegante Amo e corporazione con multo colocanti Me havas ya servispi me al culon por dixar E l'armeo mi las sato por populon repressar Oh, it's a scale facas legi Mare pobri facas revoluziono On dicas che la ricci facas legi Mare pobri facas revoluziono Ne havas diamondi e ne havas mundo oro E mi posas sen Italia en la pollo sen la me havas multo foli sur la televisiono por dupigar spectanti e trompa razion. Ed irga cade ulu probas mea granda ovo, me havas policisti por batalo sur la provo. Oh, dizas che la ricci facas medie, Fox News, Roger Ailes, Interas Jornalisto por Mendiara Federal Major U.S. financial firms are on pace to pay a record $140 billion in employee bonuses. It's spreading around the developed world. Everybody has finally got the message. It's the banks. Pizzas ni mondo ni reversos e climato ci angio venas e la medo ni indetersos lo leo desaparos e balde ni greos, e nulo resos por e men li ricci pregos ma me haves la pecunio por comprar pacientisti 200 cienzo ipsa marcia segun me apuntis. O pizzas che la ricci pazzas balcone, ma di onda sabaslulo, hagasne proporzione, e se odie e razzas, domorge vi reposos, indolente e stupide, impazievi explosos. Jame in reversos, la bionda non esperas che vi uldie, ul maniere divennos ricci. Donigae avaniras. Condizas che la ricci faccias vedi, ma la poveri faccias vedi. ¡Pobre y falsas revolución. Hombre y falsas revolución.